для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце выканаўца артыстка маргарыта захарыя На апошнім чыстым лісце майго сшытка напісана няцвёрдай рукой хімічным алоўкам. Дарагі таварыш камандзір Пятро Андрэвіч. Ляжаў я тыдзень з вамі побач, у шпіталі ў кандалакшы. Ды ты не прыйшоў да прытомнасці, так моцна цябе пасекла праклятая граната. Товарищи наши дорогие, Лампи Маркович, Самородов и Платон Иванович Шуб, полегли смертью храбрых на поле битвы, как верные сыны Альчины. Вечная память им. Я отбивался один. Потом прилетели наши самолеты, освятили все навокал, высадили десант. Кажуть, переловили усих, кто уцелел от наших кульды гранатов. Петро Андреевич, Петро Андреевич, вязуць вас у тыл. Кажа ўрач, будзеш жыць, бо малады арганізм. А я сваё дваяваў. Мне дактары адпілілі левую руку. Вылечуся тут і паеду ў свой саўгас. Ачуняеце, напішыце. Перадаю доктарцы, якая вас суправажаць будзе ўсе дакументікі вашы шытак, які так і ляжаў на стале раскрыты. Нешта вы пісалі ды не дапісалі. Абнімаю цябе на развітанне сынок, Сустрэцца наўрад ці давядзецца. Фядос Яфрэмавіч сушылаў. Я не адразу знайшоў гэты запіс. Цяпер перачытваю скупыя словы незвычайнага пісьма і пра слёзы, як праз туман бачу вясёлага кубанскага калгасніка Платона Чуба, які памёр з песняй. Яна гучыць у мяне ў вушах гэта вясёлая песня, Посею лебеду на берегу, посею лебеду на берегу, маю крупную рассадушку. У мелодыю песні ўрываецца роспачлівы доўгі стогн. Дзеткі мае сыночки! 27 мая. Ён прыйшоў у нашу палату ў той дзень, калі да мяне наведаўся маёр са штаба ПВО, каб павіншаваць з узнагародай ордэнам чырвонага сцяга. Маёр прынёс два экземпляры газеты, дзе вельмі недакладны і залішні ўзнёс лапісваўся наш бой. Адна газета пайшла па шпіталі, І вось ён зазірнуў таксама, каб павіншаваць. Дагэтуль я не бачыў яго. Ён прыйшоў на мыліцах, ледзь кранаючыся падлогі забінтаванымі ступнямі, сеў на ложак. «Давай, земляк, паціснуў тваю мужную руку. Малайчына! Так і трэба нішчыць іх погань фашыскую». Тут у шпіталі часам земляком называе разанец астраханца, адысіт растаўчаніна, чалябінец хабараўца. Але па гаворцы я зразумеў, што перада мной сапраўдны зямляк беларус і ўзрадаваўся, для пэўнасці спытаў: «Вы беларус? Калі там паказаў ён на газету, правільна пішуць, то ты гамельчанін. Э, дык... Ды... Я схойнік, ведаеш, спалеся. Дык гэта ж побач. У мяне жонка ў рэчыцкім раёне. Я пехатою хадзіў да хойнік, яшчэ больш узрадаваўся я. А з якога вы фронту дзе вас параніла? Я Ён неяк дзіўна усміхнуўся. Я адтуль. Адкуль? Спалеся. Ды не, э, дзівак, Э, я пытаюся, дзе ваяваў? <laughs> Там і ваяваў. Там? Мабыць, мяне ў тую хвіліну быў такі выраз твару, што ён не мог стрымаць вясёлага смеху. Але, браце, там у партызанах. А потым накіравалі мяне для сувязі ў Маскву, ішоў цераз лінію фронту, праваліўся ў нейкім гнілым балоце, ногі абмарозіў. І вось качаюцца два месяцы. Хе-хе. <laughs> Просто злость бярэ, лакаць хочацца. А там у нас я ведаю, з вясной хлопцы так разгарнуліся, О, што горача гітлераўцам. Я глядзеў на яго. Немагчыма выказаць словамі, як я глядзеў на яго, як на прышэльца з іншага свету. Не глядзеў з радасцю, гонарам, захапленнем, бо ён прыйшоў адтуль, дзе асталося маё шчасце, з той зямлі, за якую я паміраў і гатовы паміраць зноў. Ён жывы сведка ўсяго, што робіцца ў родным краі захопленым ворагам, быццам баючыся, што ён пойдзе, знікне, нічога не расказаўшы. Я схапіў яго за руку, хоць тады э, туга перавязанаму бінтамі мне нялёгка было зрабіць, гэта кожны рух прычыняў боль. Што там? Як там у нас? Дрыжучы ад нецярплівасці хутчэй пачуць пра ўсё шэптам, спытаў я. У нас воюем, б'ём паразітаў, збіраем сілы. Спачатку цяжка было. Ён расказваў на дзіва спакойна, як пра самае звычайнае. А яны, яны што? Хто? Гітлераўцы. А. Вядома што. Адбіваюцца прабуюць нішчыць нас. Ты нас не знішчыш з намі ўвесь народ. Каб зброі хапала ды даў кліч усе ў лес пайшлі б. Ёсць праўда, асобныя здраднікі, паліцаі розныя. Ды з такімі размова кароткая партызанскі прысуд і гатова. Асабіста я чатыры такія прысуды выканаў. А народ, народ, людей, якія ў вёсках, яны не чапаюць? Ого, не чапаюць. Эх, лютуюць, як шалёныя звяры, паляць вёскі, расстрэльваюць, не глядзяць, ці старыя, ці дзеці, ці дзеці, У мяне деда повесілі. 78 гадоў. Мы ўсёй сям'ёю партызаны падаліся, а ён не пайшоў, астаўся, думаў, старога не зачэпяць. А ў мяне бацькі асталіся і жонка. Ён зразумеў маю трывогу, далікатна памаўчаў хвіліну, потым сутешыў: "Не хвалюйся, Можа, і твае таксама ў партызанах. У Сашы дзіця маленькае у пачатку вайны нарадзілася. Ён, відаць, успомніў пра нешта сваё такое ж дарагое, як для мяне успамін пра Сашу, і тені глыбокага смутку затуманіў яго блакітныя вочы, у якіх адбівалася рама шпітальнага акна. У вачах гэтых як бы згаслі радасныя светлячкі, якія блізкалі там пра ўсю размову. І раптам мой боль за Сашу і дзіця перадаўся яму. Ён скамячыў пальцамі пры сцяну і сказаў: «Не мне, а некуды ў прастору, туды, дзе быў вораг. Усіх не знішчаць. Не, самі раней лягуць. Так пачалася наша дружба. партызана сяброўскія пачуцці да мяне з'явіліся не адразу. Але я прывязаўся да яго з той першай размовы. Я палюбіў кастуся. Тады, калі я не мог яшчэ ўставаць, для мяне быў пакутлівым, нешчаслівым той дзень, калі ён не прыходзіў нашу палату. Я выдумляў розныя прычыны, каб яго паклікалі. Ён, мабыць, адчуваў гэта, што і нейкі час ставіўся да мяне як дарослы да малога. Але я не крыўдзіўся. А калі пачаў падымацца і патроху хадзіць, то не адступаў ад яго ні на крок. Увесь час у дзеянню вечары мы былі разам, і ён пачаў ставіцца да мяне таксама па-сяброўску. Мы бясконца гаварылі, пра што мы толькі не размаўлялі, Успаміналі родныя мясціны дарагіх людзей, марылі, спрачаліся на палітычныя ваенныя тэмы. Нарэшце ў нейкі дзень не выказаў яму сваю мару, якая з'явілася бадай што адразу пасля першай нашай сустрэчы, але доўга таіў яе не толькі ад яго ці ад каго іншага, але нават ад самога сябе. Я гарэў жаданнем думаў пра гэта бесперапынна, але разважыўшы, заўсёды са смуткам прыходзіў да вываду, што ажыццявіць гэта дужа цяжка. Аднак калі дружба наша стала такой, што можна было даверыць адзін аднаму самыя патаемныя думкі, я адкрыў сваю мару. Кастусь, зрабі так, каб я паляцеў з табою тыл. Ты? Ён сур'ёзна задумаўся, потым відаць, вырашыў крыху падражніць мяне памучыць. А што ты умееш рабіць? І як што страляць? О! Страляць цяпер усе умеюць. Я артылерыст. Артылерыі у нас пакуль што няма. Тое, што ён гулліва спакойна адмаўляў усе мае якасці, давяло мяне да шаленства, я крыкнуў: «Дарогі умею будаваць, масты, малас цябе гэтага. <laughs> Нам будаваць не трэба. Нам іх узрываць трэба. А калі я ўмеў збудаваць, то змагу і ўзарваць будь спакойны. Мой мучыцель зноў сур'ёзна задумаўся. А, вось гэта правільна. Будаўнік павінен ведаць, дзе слабое месца. Каб меншым зарадам больш шкоды не. Ты сапраўды сур'ёзна хочаш у партызаны. Ха-ха-ха. Сур'ёзна, сур'ёзна, ды я не ведаю, што зрабіў бы, каб апынуцца там. Шкада, што ты не радыст. Нам радысты патрэбны. Але нічога. Калі выпішуся я па гутару партызанскім штабе, я дакажу, што ты патрэбны чалавек. Я ледзь не пацалаваў яго за такое абяцанне. А потым усе наступныя дні ў нас была аднагаворка, сотні варыянтаў яго размовы ў штабе. Десяткі варыянтаў маёй заявы з просьбай накіраваць у тыл да беларускіх партызан. І вось сёння камандзіра разведкі партызанскага атрада за радзіму Кастуся Гаманка выпісалі са шпіталя. Я праводзіў яго да варот. Ён ішоў бадёры, вясёлы, любаваўся сваім вайсковым партызанам абмундзіраваннем, якое яму выдалі, ён фарсісты хлопец. Акрамя мяне яго праводзілі іншыя раненыя санітаркі, сястра Жэня. Мне сорамна прызнацца. Не падабалася гэта, я як бы раўнаваў яго да ўсіх. Я хацеў бы астацца з ім адзін і яшчэ раз пагутарыць вельмі сур'ёзна, Людзі, якія ішлі сваёй пустой балбатнёй з жартамі перашкаджалі. Толькі на самым развітанні, калі ён, пацалаваўшыся з санітаркамі, абняў мяне, я здолеў сказаць: Костя, ты ж там глядзі, не забудь, прашу цябе. Што ты, Петя, хіба я магу забыць? Для мяне цяпер гэта таксама галоўнае. Роўна праз тры дні ты атрымаеш адказ. Я прыеду сам. Ён пайшоў. Я стаяў баку ад іншых, глядзеў яму ўслед і незразумелы смутак сціскаў мне сэрца. І цяпер я не знаходжу сабе месца, хоць мінула ўжо шмат гадзін, як ён пайшоў. Ці прыедзе ён? Ці выйдзе што з нашай задумы? Зрабіў, запісу дзённіку. Многа пісаць няма жадання. Перачытваў што-нішто з ранейшага. Задумаўся, куды дзець дзённік, калі мара мая збудзецца і я палячу ў тыл. Аддам сястры Жэні. Яна сур'ёзная і разумная. Папрашу, каб схавала ў сваёй маскоўскай кватэры. Калі пасля вайны я не адгукнуся, няхай перашле па адрасу, які тут запісаны надзея і зноў правал у безнадзейнасць ці недарэмныя усе мае мары. 3 червеня Роўна праз тры дні ты атрымаеш адказ. Я сам прыеду. Эх, кастусь, кастусь, Мінуў жа тыдзень ад цябе і почуту няма. Забыўся, Няўжо забыўся, аказаўся балбатуном, Хаця паведаміў, што нічога не выходзіць і я не чакаў бы, не хваляваўся б. А можа, ты не вінаваты, невялікі начальнік. Можа, самога загналі куда-небудзь далёка. Маглі нават вельмі проста забраць у армію. Дарэмна я так песціў сваю мару. Ах, няшчасны фантазёр. Учора ўрач хацела мяне выпісаць і накіраваць у батальён выздараўляючых. Я прыкінуўся, што адчуваю сябе кепска. Нават тэмпературу настукаў, папрасіў жэню, каб яна пераканала ўрачоў неабходнасці падтрымаць мяне хаця б дзянькі два. Я павінен атрымаць вельмі важную для мяне вестку ад гаманка. Агеньчык недзе ўсё яшчэ гарыць, гарыць і цяжка яго патушыць. Эх, Костя, Костя, навошта ты запаліў яго? Чацвёртага чэрвеня. Ура! Я лячу у Беларусь! Пятро ляжаў на ўзлеску. Малады сасоннік падступаў амаль пад самыя гароды. Ад лазовага плятня, за якім узвышаўся пажоўклы кіяшнік, яго аддзяляла нешырокая лагчына, парослая альховымі кустамі. Тут усё лета пасуцца цяляты, гусі, свінні, гуляюць дзеці – малыя пастухі. Некалі і сам ён выціраў пузам траву на такім вось выгане. Толькі там у іх вёсцы лес не падступаў так блізка. І он сінеў высокай зубчастай сцяной за рэчкай, загадкавы, прываблівы крыху страшны ў дзіцячым уяўленні. Успаміналася яшчэ, што звычайна ў жніўні іх выган рабіўся чорны і цвёрды як ток, і кусты каляраўчука радзелі. А тут усё некранутае, і кусты, і трава. Ці можа, так здаецца таму, што ўсё абліта густой халоднай расой. За дарогай каля вялікага лесу пры самай зямлі адбываюць гушчар апошнія пасмы туману. Яшчэ не ўзыходзіла сонца, толькі развіднела. У такі час усё здаецца як бы абноўленым. трава тут сапраўды не вельмі вытаптана. Вядома, чаму? Няма свіній, гусей наўрад ці ёсць цяляты. Усё з'еў ненажэрны фашыст. Праўда, у дварах дзе-нідзе рыкаюць, каровы клічуць гаспадынь. Больш ранні з іх і руплівай ужо запальваюць у печах. Сям там над комінамі у ясны блакіт неба падымаюцца дымы, з адных комінаў густыя чорныя, з другіх празрыста, як марыва над раллёю гарачы дзень. Жыццё не спыняецца. Пятра заўсёды радасна здзіўляла гэтая непераможнасць жыцця. Радавала там, у Мурманску, калі ён назіраў з гары, на якой стаяла батарэя, як хутка пасля бамбардзіровак ажываў горад. Здзіўляла ў шпіталі, дзе ён бачыў і чуў, як людзі, што страцілі, ногі, рукі чапляліся за жыццё і марылі пра шчасце, пра любоў. Радуе непераможнасць жыцця і тут, што на захопленай ворагам зямлі. І ён праходзіў з атрадам па слядах карнікаў, там, дзе аставаліся адны вогнішчы. Колькі смерцяў і гора сеюць гэтыя прыблуды, здаецца ўсё-ўсё навуку, тэхніку, палітыку, мараль, Накіравалі яны на знішэнне, разбурэнне, на паслугу смерці. Але не ўдаецца ім спыніць жыццё. Пятро упэўнены, што ляжыць якраз насупраць сашанай хаты. Гарод з кіяшнікам каля плота гэта іх гарод траянавых. Яму добра запомнілася, як Саша некалі казала, што іх хата ад школы дзевятая. Ён пералічвае каторы раз. Новых будынкаў няма, пажарышчаў таксама не відно, значыцца, што Дзевятая гэта была і ёсць. Сюды ён ішоў двое сутак. Не, не ішоў. Бег, ляцеў без сну, без адпачынку. Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.